الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين برادران إكرام عزيز ومعتبر وتخلر أكوكلر بقن من أبو هندان ده hamma kelgan mehmonlar uchun qadrli bo'lgan mahbub bo'lgan bir xonadon ahillarida e, nikoh ahdlari uchun yig'ilib o'tiribmiz alloh bularni nikohlarini muborak aylagan bo'lsin avvalo barcha o'tirgan katta kichikdan azizlarimizdan man uzr so'rayman kech qolib kelganligimga asli bunday odatimiz yo'q edi lekin xizmatchilik shuni taqozo qilib qolyapti maviza qilib turgan ekanlar alloh rizo bo'lsin biz o'zi shuni tarafdorimiz bir ahli ilm aytilingan bo'lsa ikkinchi odam mauiza qilmay tursin degan joyi yo'q kelgunga qadar foydalanib qolish kerak ballig'u hatto harfan bitta harf bo'lsa ham yetkazaverish kerak shuning uchun xursandmiz domlamizga alloh yanada ilm bersin yanada dinda xizmatida mustahkam qilsin men suhbat qilishlikdan oldin janob domlamizdan so'radim nima haqida suhbat qilayotgandilar taqsir degan edim innamal amal binniyatikum hamma amallar niyatlaringizga bog'liq degan hadis xususida nasihatga quloq solishlik haqida nasihatga amal qilishlik haqida suhbat qilayotgan qilgan edik deb kamtarona javob berdilar bu hadis ulkan hadis bu mavzu juda ham keng va mo'tabar mavzu ayni mana shu mavzuni tanlaganligi uchun domlamizga tashakkur chunki mana bu qilinayotgan marosimdan olinajak savob ham ayni mana shu hadisga muvofiq chunki shunday marosimni qilishlikda niyat o'zi nima edi nima niyatda dasturxon soluvdi nima niyatda amri ma'rufga kezdirilyapti nima niyatda kelib o'tiribmiz va nima niyatda mauisa qilyapmiz mana shularda hammasi o'sha niyatimizga yarasha bo'ladi va shunga yarasha mukofot beriladi qiyomat qoyim bo'lganda deydilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uch kishini olib keladi degan hadis bor bir nechtalarini kechirasizlar bir nechtalarini olib kelib ularni qilgan amallarini ko'rsatib jannatni ko'rsatib mana shunga qayerga kirishlik haqida so'ralar ekan birinchi bo'lib olib kelgan kishisi o'sha aytaylik olim bo'lsa aytilar ekanki siz nima deb o'ylaysiz qayerga kirasiz jannatga kiraman ilm o'rgandim odamlarga ilm o'rgatdim diningni targ'ib qildim albatta meni joyim jannatda shunda olloh ki sen hammani aldasang ham meni alday olmaysan seni odamlar qoraka desin olim desin deb qilgansan o'qigansan mani rizoligim uchun qilmagansan bu ishni qorini olib kelarkan sen nima deysan yo robbiy men qur'on yodladim seni yo'lingda qur'on o'qidim albatta meni kiradigan joyim jannat bo'ladi olloh aytarkanki seni odamlar qoraga desin deb xush ovoz ekan ajib qori ekan desin deb o'qigansan meni rizoligim uchun emas sahiyda olib kelarkan nima ish qilgansan men saxovatliman shunday ishlarni qildim undoq qildim bundoq qildim alloh ekanki sen bularni hech qaysisini rizoi robbi uchun qilmagansan balki odamlar sahiy desin degani uchun qilgizgansan qilgansan oddiy bir bandani olib kelarkan obidda sen nima deysan yo rabbiy men buyurgan besh mahal namozingdan buyurgan ro'za ibodat shu farzlardan boshqa biror narsani qila olmadim kamtarona shu ibodat qildim qo'rqaman men jannatga loyiqmanmi bilmayman seni qilgan amaling allohga ayondir qalbing bilan beriyo qilgan ibodatlaring tufayli sen jannatga kirishga loyiqsan deyilgan xabarlar aytilgan va bu hadis bir necha xil rivoyatlar bilan bir necha xil turda rivoyat qilinganlari bor avkamaqol ya'ni shunday gaplarni rasulimiz alayhissalotu vassalam aytganlar biz ma'no jihatidan kelib aytyapmizki demak niyatga bog'liq ekan azizlar u dunyoda ham olloh hammamizni niyatimizga yarasha savob beraverar ekan eng birinchisi riyodan xo'ja ko'rsinlikdan saqlanmoqlik kerak chunki bu riyo shirku sag'ir hisoblanadi kichik shirk dedilar katta shirk bu aniq allohdan o'zgaga ibodat qilishlik va bir necha turlari bor lekin kichik shirk deganda ko'p ulamolar xususan ihyo ulumiddin sohiblari ham riyoni mana shu kichik shirk turkumidan sanadilar ya'ni ollohdan o'zga uchun ollohdan boshqasini rizosi uchun qilinyapti bu ish holbuki ibodat bo'lsa ham mana bu narsa nozik payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sahobalarga qarab muflis kim ekanligini bilasizlarmi dedilar muflis aflasa yuflisu iflas so'zidan olingan muflisin deyiladi arablarda ya'ni bu o'zbekcha tarjima qilganimizda inqirozga uchragan odamni muflis deydi boyib turib birdan inqirozga uchragan ya'ni birdan bankrot bo'lib qolgan odamni arab tilida muflis deb qo'yadi bizlarda bu muflis so'zini iflos iborasi bilan ishlatiladi yomon xulqligi odamda yoki va hokazolarda ishlatiladi asli o'zi arablarda muflis so'zi mana shu birdan bir inqirozga uchrab qolgan odamni aytadi rasulimiz alayhissalotu vassalam sahobalarga qarab muflis deb kimni aytadi degan edilar sahobalar aytdilarki muflis deb u dunyoga borganda mening amal daftarim to'lib ketgan suv ibodatlari qilaverib hammasi to'lib ketgan degan umidda boradiyu qiyomatda qo'liga daftari berilganda ichidan hech narsa topolmagan odamda aytadi dedilar payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar avval aytdilar muflis degani boy bo'lib kambag'al bo'lib qolgan va hokazo dedilar rasululloh aytdilarki yo'q bunaqa emas haqiqiy muflis deb u dunyoda qo'liga daftarini berilganda ichidan hech narsa topolmaydigan odam bu haqiqiy muflis dedilar nima uchun chunki u riyo bilan qilingan edi va biror narsasi yozilmagan edi namozni ham riyo uchun o'qir edi hajga ham hojaka bo'lish uchun borgan edi ehsonlarni ham saxovatli qilishlik uchun allohning rizoligi uchun xolis olloh uchun qilinmagan narsa daftarga yozilmay qolaverar ekan azizlar hattoki riyokorlarga olloh qiyomat qoyim bo'lganda savobini o'sha riyo qilganinglardan olib olinglar degan nidoni aytarkan meni odamlar uchun qilganman degan niyatda odamlar aytadi odamlar maqtasin odamlar desin deb qilgan bo'lsa savobini ham o'sha odamlardan so'rab olar ekan demak u besavob beajr ish qilgan bo'lar ekan shuning uchun e, domlamiz aytib o'tgan hadisdek hammalarimiz har bir ishimizda niyatimizni to'g'ri qilishligimiz kerak azizlar niyat to'g'ri bo'lsagina inshaalloh qolgan narsalar o'zini o'rniga keladi va nasihat bobida gapirib o'tdim degan ilovani qildilar men e, bu narsani payrov qilib ulab ketishligim azizlar bir majlisda bir necha xil mavzuda suhbat bo'lib qolsa biri birini esdan chiqarib qo'yadi shuning uchun imkon qadar bitta majlisda bitta mavzu tanlanib shu mavzu bilan suhbatlanish kerak aytaylik qor akam e, bu hozir bu hadisdan maviza qilsam meni olib turib birdaniga boshqa bir mavzudan qilib ketsam ikkalasi chalkashib ertaga aralashib quralash bo'lib eshitganlar xulosa qila olmay qoladi shuning uchun imkon qadar bitta majlisda bitta mavzuda suhbat qilgan ma'qul mana shu nasihat bobiga kelsak azizlar nasihat bu to'g'ri yo'lga undab qo'yishlik odamlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yishlik dinimiz o'zi nasihatdan iborat alloh uchun nasihat qilinadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uchun nasihat qilinadi din uchun nasihat qilinadi albatta mana shu nasihat bu o'z uz o'zidan bo'ladigan narsa emas balki bizlarning eng katta nosihimiz eng katta nasihat go'yimiz bu payg'ambarimiz muhammad alayhissalotu vassalam bo'ladilar bu zot ko'p nasihat qilganlar ko'p nasihat qildilar butun hayotlari bizga nasihat bo'ldilar vasiyat qildilar ko'proq usikum deb keladi o'sha nasihat ma'nosida qabul qilinadi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam vasiyat qildim deganda ko'p ulamolar o'sha nasihat qildim deb qabul qiladi chunki buni rasulimiz alayhissalotu vassalam o'sha hayot bo'lib turganlarida nasihat tariqasida aytganlar mana shunday nasihatlardan ko'p joyda qilganlar jumladan arofat tog'ida oxirgi marta qilingan hajjatul vado vidolashuv haji bor mana shu vidolashuv hajida rasulimiz alayhissalotu vassalam butun sahobalarga o'zini vasiyatlarini nasihatlarini qildi sahobalar aytadilarki rasulimiz alayhissalotu vassalam nasihat qilib gapirar edilar biz go'yo buni vasiyatdek endi qaytib rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirmasmikinlar degan holatda eshitganmiz hajjatil vadoda deydilar shunaqa bir ta'sirlik gapirgan edilar sahobalarga mana shu nasihatlardan bittasida aytdilarki bilinglar ayollarni sizlarda haqqi bor sizlarni ayollarda qanday haqqingiz bo'lsa ayollarni ham sizlarda haqqi bordir va bu haqqa xiyonat qilmanglar degan gaplarni ham gapirib o'tgan edilar va nasihatlarini har birini qilar ekan eng oxirida shu gaplarimni qabul qildinglarmi alloh mushhid alloh sen o'zing shohid bo'lgin hal ballag'tu yetkizdimmi omonatini ey alloh sen o'zing guvoh bo'l deb aytib turardilar va eng oxirgi gapida meni aytgan so'zimni ballig'u mendan keyingilarga ham yetkazinglar dedilar mana shu nasihatlardan bittasi kuyov to'ramizga bugun taalluqli bo'lib turibdi ya'ni omonat berilayotgan kelinni haqqiga xiyonat qilmaslik kelinda haqqi nima ayolda erdagi haqqi nima edi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam boshqa hadislarda aytadilarki ayolni haqqi taom yesang yegizasan kiysang kiydirasan va ayolingni qabih so'zlar bilan so'kmaysan yuziga urmaysan va uydan boshqa joyda hijronga qo'ymaysan dedilar ayolni erkakdagi haqqi bo'ladi bu azizlar yesak yediramiz kiysak kiydiramiz ularni haqorat qilmaymiz ularni hijronga deganda arazlasak mabodo uni chiqarib yubormasdan balki o'sha uyni o'zida hijron qilinadi bu chunki qur'oni karimda shunaqa oyatda keladiki agar eri xotini orasida bir kelishmovchilik bo'lib qolsa bir nasihat qiladi nasihatga quloq solmagandan keyin ayolni keyin bir oz jazolash maqsadida hijronga qo'yadi joyini boshqa qilib oladi o'zi boshqaga chiqib oladi shunda ayol o'ziga bir kesinki man hozir erim bilan turib boshqa joyda yashayapman boshqa uyda turibman yoki boshqa joyda yotibman qanchalik yomon ta'sir qilyapti agar rostdan ajrab ketib qolsa nima bo'larkin degan bir xulosa kelib oilani ehtiyotlab qoladi er ham o'zicha o'ylanadi yo alloh shu hozir shunchaki bir uyda boshqa turib bir ko'ngilsizlik kelyapti agar ajrashib ketib qolsam alloh saqlasin ancha musibat bo'larkan ancha qiyinchilik bo'larkan ayolimni ba'zi kamchiliklarini kechirib qo'ysam bo'larkan degan xulosa keladi mana shuni uydan tashqarisida qilmaysiz deyapti payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom nasihatlari bu ana bundan keyin yana aytdilarki yuziga urmaysan vajhaha yuziga urmaysan ayolingni dedilar chunki urishlik erkak kishiga ayolga nisbatan qo'l ko'tarishlik yaxshi ish emas ekanligini ko'rsatib qo'yyaptilar va yana bir qancha ayollar haqida aytgan vasiyatlari bor mana shu vasiyatlarni hammasi o'sha hajjatil vadoda bizga aytilingan nasihatlardan bo'ladi aytilingan nasihatlarda har biriga amal qilib borishlik musulmonlik burchimiz ummatlik vazifamizdir chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam biror narsani aytsalar sahobalar nega bundoq demas edilar azizlar nima uchun degan savolni o'zini bermaganlar bu savol oxirgi paytda paydo bo'lib qoldi bizlarda hujjat bormi deydigan savollar bizda keyingi paytlarda paydo bo'ldi har bir gapimizdan hujjat so'raverib zeriktiradigan holatlar bo'lib qoldi holbuki biz yoshligimizdan biror narsani aytsalar nima bo'ladi desa yomon bo'ladi deganda to'xtaganmiz otalarimiz ham shunaqa bo'lgan yomon bo'ladi desa to'xtagan hozir kichkina bolaga mana bu ishni qilmang yomon bo'ladi desangiz hujjatingiz bormi deydi xuddi u hadisni hammasini biladi sanadini ajratadi qani hujjat deydi astag'firulloh hujjat yo'q endi shu yomon bo'ladi deb eshitganmiz judayam zarar bo'lsa mayli bir ko'rib buni fiqdan aytib berarmiz lekin nasihat aytilinganda qabul qiladi bu bekordan aytilinmaydi albatta bid'at bo'lsa xurofat bo'lsa endi bu tabiiy narsa lekin ba'zan shunaqa bir hikmatlik nasihatlar kelgan sahobalar aytadilarki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam avvalgi davrlarda hammamiz bilamiz islomda avvalida eshak go'shti halol bo'lgan eshak go'shtini yeb turgan shunda bir sahobalar bir joyda qozonga eshakni so'yib sho'rva qilib turishgan mahalda hazrati umar roziyallohu anhu ham ularni ichida bo'lgan bir sahoba kelib hozir rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim eshak go'shti harom ekan yeb bo'lmaydi ekan deganda hazrati umar o'rnidan turdilarda rasululloh alayhi shunday dedilarmi ha shunday dedilar borib qozonda bir tepib dumalatib yuborgan ha biz eshitmadik ertaga amal qilarmiz ha kecha halol edi bugun nima bunaqa dedi demadilar aytilingan zahoti darhol qabul qilardilar siz bilan biz amri ma'ruflar mana ko'payib boryapti masjidlarda suhbatlar bo'lyapti eng achinarlisi qilinayotgan maizalarga amalligini ko'rmayotganligimiz eng bizni qiynayotgan narsa mana bir oy burun bir tadbir qo'lladik shu imomlar bilan maslahatlashib men bir majlisda iltimos qildim o'zim ham ko'p gapirdim shu haqida mana hoji akam qayerga borsak juda ko'p joyda bizga mana shu ovoz kuchaytirgichni qo'yib beradilar doim eshitadilar taloq haqida gapirdik chunki taloq juda ko'payib ketdi qo'rqib ketadigan darajaga kelib qoldik sizlarga hozir sonini aytadigan bo'lsam ham qo'rqib ketasizlar har kuni beshtadan odam kelyapti idoraga bu bizga kelgani bu bizga kelgani idoraga kelgani beshtadan odam taloq masalasi bilan kelyapti olloh saqlasin astag'firulloh shu beshtadan bo'lmaganda to'rttasi yoki besh bo'lsa ham taloq bo'lib kelyapti menga bundan ham bitta musibat qiynayotgan narsasi mana shu narsaga yo'l yo'q bo'lsa ham qayerlardandir yo'l topib yashayotganlik bilmaymiz biz idoraga jo'natamiz lekin idora bilan surishtirib turaman birortasi bordimi yo'q kelmadi hech kim shunchasini chiqaryapmiz nima bo'lyapti bilmayman endi shuni biz qiyoslab turib domlalarga aytdikki ey birodarlar bu buni oldini olmasak bo'lmaydi chunki bitta shu so'zni aytib qo'ysa ollohni arshi larzaga keladi ammo bu bir oyda meni bilayotganim yuz yillab yuz ellik martalab aytilayotgan bo'lsa tasavvur qiling bu qanaqa bo'ladi nechi marta arshni larzaga keltiradi qancha payiz ketadi demak qancha oilada notinchlik bo'lyapti bir oyda yuzta oilada notinchlik bo'lyapti yuzta oilada ikkitadan uchtadan bola yig'layapti demak uch yuzlab to'rt yuzlab yosh bolalarni go'daklarni ko'zidan yosh oqyapti qancha ayol zaifalar urush janjal bo'lyapti shuni oldini olish maqsadida biz domlalarga iltimos qildik jon domlalar alloh sizlardan rozi bo'lsin kelinglar marosimlarda taloq haqida gapiraylik masjidda bir marta jumada gapirib qo'ysak u taloq qiladigan badbaxt jumaga ham maizaga kech keladi yoki umuman kelmaydi lekin to'ylarda ko'pchilik bo'ladi shundan gapiraylik dedik gapirdik ham man o'zim bilmayman to'rt besh joyda gapirdim lekin natija yo'q yana kelyapti azizlar shukurlarda ham kelyapti demak eng musibati shuki qilinayotgan nasihatlarga amal qilmaslik domlalarimiz alhamdulillah azizlar bu imkoniyat bu maviza qilishlik nasihat imkoniyati bizga nasib qilib turibdi bizdan oldin o'tgan habdulloh hoji bu yerda o'tgan peshqadam ustozlar abdulmajid qoz dadalar va hokazo biz bilgan bilmagan qanchalari bor ular yig'lab o'tib ketdilar mulla abdukarim hoji domla mulla asqurxon domla bo'lgan men bilganman asakada eski qor dadalarimizdan shu qor akalarimizdan qor dadamini aytadilarki bir so'pi otamiz aytdilar bir kuni masjidga kirsam hujrada yig'lab o'tirgan ekanlar deydilar kirib qordada nega yig'layapsiz desam deydi de, ilm talab qilaman deb o'qibman o'qibman juda ko'p kitob o'quvdim lekin shu o'qigan kitoblarimni hatto uchdan birini ham odamlarga aytolmasdan o'lib ketsam nima deyman qiyomatda deb yig'layapman degan ekanlar hozir bizda bo'lsa azizlar mana domla o'tiribdi qora akalar o'tiribdi kitob yetmay qolyapti gapirganimiz bugun gapirib bugun gapirsak gap tugayapti yana kitob qarashimiz kerak yana gapirishimiz kerak yana kitob qarashimiz kerak bu imkoniyat azizlar shukur bunga qaniydi o'sha qori dadalarimiz bo'lsa minglab kitobni o'qigan ularga hozir mikrofonni berib qo'yib yig'lab quloq solib o'tirsak lekin taqdir bizga nasib qilgan ekan biz gapiryapmiz deb havolanmaymiz gapiryapmiz deb xursand bo'lmaymiz bu mas'uliyat har bir gapir gapir uchun hali javob ham bor alloh o'zi yengil qilsin lekin aytmoqchi bo'lganim mana shunaqa eshitishlik imkoniyatiga ham o'sha mahalda jamoat nasib bo'lmagan xohlar edilar xohlamas emas edi azizlar otalarimiz ham hammalari edi qaniydi suhbat bo'lsa deb endi hozir bizga keldi nasib endi bunga agar amal qilmasak bu ne'matni bizdan olloh olib beradi olloh saqlasin azizlar amallik bo'lish kerak aytilingan gapni hayotga tadbiq qilmoqlik kerak shuning uchun ham biz har bir narsada nasihat bunga amal eshitildimi o'rganildimi bunga amallik talab qilinadi kelinglar rasulimiz alayhissalotu vassalamni bir sahobaga qilgan nasihatini men sizlarga aytib beray yaxshisi men nasihat qilishdan ojizman rasulimizni nasihatlariga murojaat qilaylik rasulimiz alayhissalotu vassalam bir nasihat qilgan edilar mana shu nasihatlardan bir ilovani keltiramizda qani sarvari koinot bizga nima nasihat qilibdiku shunga qanaqa amal qilamiz ekan shu joydan chiqqandan keyin shunaqa bo'la olamizmi degan savolni shu yerda o'tirganlar qalbimizga joylab chiqib ketaylik abozar il g'ifforiy degan sahoba rivoyat qiladi bu hadisni imom tabaroniy rivoyat qilgan o'z kitoblarida abozar g'ifforiy tomonidan ya'ni abozar il g'ifforiyga rasulimiz alayhissalotu vassalam nasihat qilganlar abozar sahobalarning ulug'i eng katta sahobalardan abazar al g'ifforiy rasulimiz alayhissalotu vassalam uchun jonini fido qilgan sahobalardan men bu sahobani hayotini oldin qisqa aytib beraman chunki hammamiz hayratlanamizki shunaqa taqvoli odamga rasulimiz yana taqvoda bo'lgin deyotgan ekan abazar al g'ifforiy rasulimiz alayhissalotu vassalam nihoyat darajada yaxshi ko'rgan sahobalardan biror marta biror safarda biror g'azotda sarvari koinotdan qolmaganlar faqat bitta g'azotda rasulimiz alayhissalotu vassalam chiqib sahobalarga kim xohlasa borsin og'ir bu jihod qiyin bo'ladi shuning uchun hech kimni majbur qilmaymiz kim olloh uchun o'zi xohlab bo'lsa chiqsin qolganlarga ham gunohi yo'q dedi chiqmaganlarga ham gunoh bo'lmaydi xohlaganlar chiqsin dedi juda bir mashaqqat edi albatta tabiiyki bunaqa paytda eng fidoyi rasulimiz alayhissalotu vassalam jonidan yaxshi ko'radigan sahobalar chiqardilar bunaqalar ko'p ham edi hammalari chiqdilar safarga ketdilar bir joyga borganda o'tirib rasulimiz alayhissalotu vassalam odatda kim keldi kim qo'ydi demas edilar shu payt o'tirdilarda birdan abozar bormi ichinglarda qani abozar deb qoldi e abozar kelmadi dedi birlari aytdilarki abozarni uydagi narsalari ushlab qoldida uni dunyo boshqalari va hokazo degan gaplarni gapirdi shunda bir ikkitalari yo abozor bundoq emas degan holatlarni aytdi rasulimiz taajjub qildilar abozor bunday qilish kerak emas edi dedilar abozor qolmas ediku kelish kerak edi deb hayratlanib qoldilar taajjub qildilar chunki bu abozor roziyallohu anhuga xos ish emas edi jonim fido deydigan sahobaga xos ish emas edi bir oz fursat o'tgandan keyin yuqo bir uzoq tomondan bir odam yugurib kelayotgan qorasi ko'rinib qoldi rasulimiz alayhissalotu vassalam qarab turdilarda yaqinlashgan sari o'sha kelayotgan odam abozor bo'ladi inshaalloh dedilar mana shu abozor kelayotgan dedi haqiqatda abozor edi yugurib kelayotgan edi yaqinlashgan sari abozorni yig'layotgan ovozi eshitila boshladi yugurib yig'lab kelayotgan edi bular ancha yurib qo'ygan edi yugurib yig'lab kelayotgandi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarab turdilarda ey meni do'stim yolg'iz tug'ilgansan yolg'iz kelyapsan yolg'iz o'tasan bu dunyodan dedilar keldilarda assalomu alaykum rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni kechiring man uxlab qolibman qo'rqib ketdim yetolmay qolaman deb o'shandan buyog'iga to'xtamasdan yugurib keldim dedilar shunaqa sahoba edi rasulimiz alayhissalotu vassalamdan keyin bir yurtga da'vatga chiqib qaytib kelganda qaysidir bir xalifa amir al mo'minin sohchoriyonlardan birlarining davri edi kesalar hamma joyga bezaklar qilina boshlagan odamlar boyigan hammani hayoti o'zgargan shunda abu zaril g'ifforiy yig'lagan ekanlar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yashlagan davrini topolmay qoldim nima qildinglar deb shunda so'zlarini eslagan ekan <coughs> rasulimiz abozarga qarab bir kuni aytgan ekanlarki abozar mendan keyin sen ho boshqa joylarga chiqib ket yashay olmaysan bu yerlarda degan ekanlar qarang shunda esladilarda abozar g'iforiy bir shahardan chekkaga chiqib ketib mana shu joyda g'ariblikda yolg'izlikda taqvoda uzlatda olamdan o'tganlar alloh rozi bo'lsin mana shu sahobaga sarvari koinot alayhissalotu vassalam bir nechta nasihatlarni qilgan ekan hozir men hayolimga kelganini aytib beraman rasulimiz shunday degan ekanlar abu zarga qarab osika bi taqvolloh fa innahu rosu kulli amr senga vasiyat qilaman nasihat qilaman abu zar birinchi taqvoda turishlikdi fa innahu rasul amri kullihi chunki mana shu taqvo hamma ishning boshidir degan ekanlar qarang azizlar o'zlari taqvoda tursa ollohdan qo'rqib turgan odamga taqvoda tur abozar deb aytyaptilar bizga nima degan bo'lar edikina azizlar taqvoda turgan mustahkam ollohdan qo'rqib turgan odamga senga vasiyat qilaman abozar taqvoda turishlikni har bir narsaning boshi taqvodir deyaptilar taqvo ollohdan qo'rqishlik azizlar ollohdan qo'rqqan odamgina hamma ishini chiroyli qilar ekan u ibodatini ham taqvodan qiladi taqvo bitta ibodat uchun ollohdan qo'rqdim deb qo'yish emas azizlar taqvo bu haqiqatda shunday narsaki uni o'zi inson qalbidan his qiladigan narsa ko'rsata olmaydi ekan taqvoni ko'ring mana deya olmaydigan narsa bu olloh va bandaning orasidagi bog'liq bo'lgan ulug' bir aytib bo'lmaydigan bir hissiyot olloh biladi banda biladi qay darajada ollohdan qo'rqayotganini shuning uchun ham olloh qur'oni karimda billah inna akramakum indallohi atqokum Allohni huzurida mükerremiler, ulug'iylar bu sizlarni taqvodorlaringiz dedi. Taqvodorrog'ingiz dedi. Kim taqvodorroq bo'lsa, mana shu Allohning nazdida mukarram bo'lar ekan, ulug' bo'lar ekan. Dunyo ko'pi emas. Baquvvati ham emas, chiroyligi ham emas. Boring ilimligi ham emas azizlar. Taqvodorrog'ingiz dedi. Taqvo shunaqa narsa. taqvo ollohdan qo'rqishlik shu darajada qo'rqsinki haromni qilaman deganda butun badani qaltirab ketsin kulib tirjayib harom qilishlikdan saqlansin ha endi insof beradida endi bir kuni qaytarmiz deb ichib qo'yib ha endi insof da deb turib o'g'irlik qilib qo'yib taqvo bunaqa bo'lmaydi taqvo haqiqatda o'sha narsadan qaytadi butun vujudi bilan tarozidan urib qolishlik odatiy hol bo'lib qoldi azizlar tarozi urib o'zi halol tijorat qilyapti lekin o'sha tarozidan urib qolganligi uchun harom molga aylantirib qo'yyapti biz aytamiz o'shanga ey taqvo qilmaysizmi qur'onda alloh taolo billah vaylul lil mutaffifina allazina idaktalu alan nasi yastawfun va ida kaluhum av vazanuhum yuxsirun oyatini nozil qildi mutaffifinlarga do'zaxni eng dahshatli joyi bo'lgan vayl bo'lsin dedi kim mutaffifin tarozidan o'lchovdan o'zi olganda chiroyli qilib olib sotayotganda birovga berayotganda urib qoladigan odam bu oyatni eshitgan odam qandoq qilib tarozidan uradi demak u betaqvo bo'lib qoladi tirikchilikni bahona qilish kerak emas tirikchilik deb turib olish kerak emas zindagi omad baroyi bandagi zindagi bebandagi sharmandagi zindagi tirikchilik odamlar uchun kerak deyapti mana forsiy bir baytda zindagi omad baroyi bandagi zindagi ya'ni tirikchilik odamlar uchun kelgan odamlarga shu narsa kerak lekin zindagi bebandagi agar shu tirikchilik bandasizlik bilan bo'lsa bu sharmandalik bandalikni esdan chiqarish kerak emas bandalikni esdan chiqarish kerak emas mana bunga ham taqvo kerak shuning uchun rasulimiz alayhissalotu vassalam allohning salovatu salomlari bo'lsin bu zoti boborakotga hamma ishda işte, taqvo birinchi o'rinda dedilar er xotin muomalasi bo'lsin ota va bola muomalasi bo'lsin aka uka muomalasi bo'lsin jamiyatdagi muomalalar bo'lsin hamma jabhada taqvo kerak azizlar taqvosiz ish bo'lmaydi taqvo haqida biz kunlab gapirishimiz mumkin lekin hozir biz rasulimizni nasihatlarini qisqa holatda eslayotganligimiz uchun bunga ko'p to'xtalmayapmiz nasihatlarini davom ettirdilar abu zaril g'ifforiyga abazar al g'ifforiyga aytilayotgan nasihat bizga aytilayotgan nasihat azizlar aslida chunki rasulimiz bitta sahobaga aytdi o'shanga taalluqli demaymiz bu bizga ham taalluqli so'ng aytdilarki alayka bitilovatil qur'oni va zikrillahi zikrun ذكر لك في السماء nurun لك fil ardi. senga lozim bo'ladi ko'p qur'on o'qishliging va zikrda bo'lishliging chunki qur'on o'qishliging va zikrda bo'lishliging sen uchun osmonda zikr bo'ladi shuhrat bo'ladi yer yuzida nur bo'ladi dedilar qur'on o'qishlik va allohni zikrida turishlik osmonda zikr bo'lar ekan azizlar zikrni ma'nosi o'zi nima zikr bu ollohni eslamoqlik zikr deganda shu narsani tushuniladi zikr desa zikr tushishlik o'yin qilishlik emas yoki quruq tasbehni o'kirishlik emas zikr bu qalbi ila ollohni eslamoqlik qur'onda olloh aytadiki meni eslanglar men ham sizlarni eslayman meni zikr qilinglar men ham sizlarni zikr qilaman demak zikr qilishligimizda ollohni oldida biz zikr bo'lamiz ekan yer yuzida zikr qiluvchi zokir va qur'on o'quvchi bandaning yuziga olloh nur berib qo'yar ekan u dunyoda ham shu nuri sohit bo'lib turadi sobit bo'lib chiqib zohir bo'lib turadi ko'rinib turadi endi azizlar bir tasavvur qilib ko'ring dunyoga kelib ollohni butun ne'matini iste'mol qilib yashab ko'z ko'rib quloq eshitib tilda gapirib qalbda qancha narsani olib miyaga qancha narsani joylab butun umri yashab qur'on o'qiy olmasdan o'lib ketishlikdan ortiqroq musibati yo'q azizlar osongina qur'onni o'qiy olmayman deb ketaveramizmi endi azizlar o'tib ketaveramizmi endi qur'onni o'qiyolmabman o'qiyolmabman axir bu qur'on ollohni kalomiku ollohni gapiku qur'on o'qisa bu nur bo'lar ekan unga zikr bo'lar ekan allohni marhamati bo'lar ekan azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalamning nasihatlari bu so'ng yana so'zini davom ettirdilar aytdilarki va alayka bituli somt illa fi khayrin فإنه مطردة للشيطان وعون لك في أمر دينك dedilar ya'ni lozim bo'ladi senga uzoq sukunatda turmoqlik xomishlikda turishlik ko'p gapirmaslik jim turishlik magaram gapirsang yaxshi gaplarda jim turmasang mayli gapirsang yaxshi gapni gapir shunda sen shaytonni quvgan bo'lasan va diningga yaxshi ish qilgan bo'lasan dedilar ko'p gap buzar ekan eshitdini azizlar o'tirishlarda majlislarda do'stlar bilan bo'layotgan holatlarda bekorchi gapdan saqlanish kerak bir tasavvur qilib ko'raylik bir uchta to'rtta ulfat o'tirdikda kelishib olsak agar bir birimiz bilan aziz birodar keling bugun shu bugun o'tiribmiz gapiradigan gapimiz yo dunyoyimizga yo oxiratimizga foyda bersin dunyoyimizga ham oxiratimizga ham xalqimizga ham yurtimizga ham manfaat bo'lmaydigan gapni gapirmaylik desak gap chiqmaydi ekan hamma sukut saqlab o'tiraverar ekan chunki gapirsa g'iybat qilib qo'yar ekan ig'vo qilib qo'yar ekan shundan saqlanaman desak hech narsa gapirmaymiz ekan yaxshi gapni o'zini ham topolmay qolamiz ekan bunaqa holatda rasulimiz aytyaptilarki takallam takallam bil uskut gapirsang yaxshi gapni gapir gapirmasang jim o'tir dedilar shuning uchun harakat qilish kerak ekanki o'tirganimizda faqat yaxshi gapni gapirish kerak ekan g'iybatu ig'vo tuhmat bekorchi oldi sotdi siyosat o'zi hech narsani bilmaydi hozir urf bo'lib qolgan o'tirsa siyosatdan gapiradi yoki iqtisoddan gapiradi olib qarasak unisini ham bunisidan ham beilm yaxshisi oxiratdan oxiratimizga foydasi yetadigan ey birodar siz namoz o'qiysiz ekan <coughs> namoz o'qiyotganda bunaqa ish bo'lib qolsa nima bo'ladi yoki bo'lmasa uyda ota onam bor birodar ota onamni qandoq qilsam ko'nglini olamanekin nima qilsam duolarini olamanekin yoki bo'lmasa oilamda bundoq bo'lyapti yoki man manaqa bir ish qilmoqchiman hunar qilmoqchiman shu halolmikin harommikin mana bundoq qilsa nima bo'larkin yo oxiratiga yo dunyosiga foydasi bo'ladigan gaplarni gapirishlikni sarvara koinot nasihat qildilar holbuki butun umr sukunatda o'tgan ulug' bir sahobaga va yana aytdilarki va iyyaka va katratu zohk dedilar ko'p kulishdan saqlangin abozar dedilar ko'p kulmagin ko'p kulsang qalbni o'ldiradi yuzingni nurini ketkizib yuboradi dedi qarang azizlar ko'p kulishlik mumkin emas lekin o'zi aslida zikr qilib ko'zdan yosh oqizish kerak man bir kuni ko'chada bir beshta oltita bola o'tirib judayam xandon otib kulayotganini ko'rdim xohohlab kulyapti hayron bo'ldim borsam bir narsa eshitib turibdi kim aytdimi tasir nima bo'lyapti nimaga bunaqa ular masala eshitishib kulyapti ekan masala qilayotgan aziz o'sha yerda odam masalani shunaqa kuldirib mauiza qilyapti ekan man aytdimki u quloq ham solmadim o'zi mauizaga aytdim unaqa qilmanglar xudoni kalomi bu desam ha o'zi shunaqa kuldiryaptida ha bo'lmasa eshitmang dedim xudoni kalomini kulmasdan eshitadi yig'lab eshitadi birodar bunaqa qilmang qalbingizni o'ldirib qo'yadi bunaqa qilib bo'lmaydi azizlar to'g'ri ulamolarimiz o'sha abu lay samarqandiy degan zot o'zini bo'stonul orifin degan kitobida o'sha maviza qilishlikni o'rgatgan bir bobi bor mana shu bobda bir narsani yozib qo'ygan agar juda judayam cho'zilib ketsa odamlarga bir latifa qiling ya'ni bir iltifot qiling bir ko'nglini oling bir oz tabassumlik kirdiring bir oz kuldiring deb qo'ygan joyi bor buni endi eski qor ham qilardilar bu gapni orasida bir odamlarda ko'ylakni ko'tarib qo'yishlik bu boshqa narsa lekin tamomiyla askiyavozlik qilib yuborishlik bu yaxshi emas bu juda yomon narsa chunki bir kuni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sahobalarni shunaqa maizaga chiqarib turardilar sahobalarni o'zlarini oldilarida maiza qilardilar hazrati usmon roziyallohu anhu minbarga maviza qilganlarida alhamdulillahi robbil alamin deb uyog'ini aytolmay butun vujudlari qaltirab ketgan ekan qo'rqib ketgan ekanlar bu hazillashadigan narsa emas kim bo'lsa maviza qilaveradigan emas azizlar bu o'zini mas'uliyati bor eshitishlikni mas'uliyati bor shuning uchun unaqa ko'p kulishlikdan masxaravozlikdan saqlanish kerak chunki bu odamni qalbini o'ldirib qo'yar ekan rasulimiz alayhissalotu vassalam ham kulganlar tabassum qilganlar o'zlariga mo'minlar shunaqa bo'lishi kerak bir birimizni ko'rganda tabassum bilan kulib ko'rishishimiz kerak lekin unaqa masxaravozlik qilib xandon otib ko'p kulishlik bekordan bekor bo'ladi shunaqa undan saqlanish kerak bu yomon sarora koinotdan so'ragan ekan sahobalar ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham bir xandon otib kuladilarmi bir qahqaha qilib deganlarida ha kulaman degan ekanlar kulaman jannatni darvozasini oldida turib tishlarim ko'rinib ketadi odamlar eshitadi bitta ummatim jannatga kirganda kulaman degan ekan har ummatim kirganda shunaqa qilib kulaman degan ekanlar kuladigan o'zi vaqti bor dedilar shuning uchun azizlar tabassumlik bo'laylik yorug' yuzlik bo'laylik bir birimizni ko'rganda chiroyli muomala qilaylik lekin har bir narsani haddida turaylik abu azarga nasihatlarini davom ettirib bir ajib nasihatni aytdilar ahibbal masakin va jallishum dedilar abu azar kambag'allarni yaxshi ko'r ular bilan o'tirib tur dedi qarang sizlar bizga qilyapti bu nasihat kambag'allarni yaxshi ko'ring va ular bilan o'tirib turing deyaptilar kambag'alni yaxshi ko'ramizmi kambag'al kasal bo'lsa ko'rgani boramizmi kasalxonaga bormaymiz mahallamizni badavlat odami kasal bo'lsa boramiz qozining g'ozi o'lsa ming kishi o'zi o'lsa bir kishi janozada shunaqa gap maqol bor bu lekin faqir miskinlar bilan ham o'tirib turish kerak bir davra qilib azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam hazrati bilol bilan birga o'tirib bir tovoqda tanovul qilardilar agar biz faqirni faqirligi uchun bir kishini rangi tusi uchun boshqasi uchun unga kibr qilib qo'ysak johillik alomati bo'lib qolar ekan abu hurayra roziyallohu anhu hazrati bilol bilan gaplashib turib ya ibn savdo deyordilar u ya ibn savdo ey qora xotinni bolasi deyordi hazrati bilol o'zi qora edilar onasi ham qora edi bu yerda tuhmat yo'q g'iybat yo'q edi abu hurayrani og'zidan chiqib ketib qoldi ey qora xotinni bolasi deyavdilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam senda johillik alomati bor ekan abu hurayra dedi ollohni huzurida rangda e'tibori yo'q taqvoda e'tibori bor nimaga bunaqa deysan dedilar yuzingga tuproq soch dedi tuproq sochilsin seni yuzingga dedilar u g'azablandilar abu hurayra bo'lmasa mashhur sahoba ulug' edilar hazrati biloldan yuzini yerga qo'yib yotib oldilar abu hurayra yo bilol oyog'ingni yuzimga tekkizmaguningcha o'rnimdan turmayman endi deb turib oldi hazrati bilol ey undoq qilmang desa ham qilib ba'zi rivoyatlarda tekkizdi debdilar shundoq yuzini tekkizganda subhanalloh deb o'rnidan turibdilar mana musulmonchilik kambag'allarni yaxshi ko'rib ularga muruvvat qilib ularga ehson qilib turish kerak lekin siz bilan biz kambag'alda hech ham mensimaymiz hozir darvishona chiqdi endi sal to'xtadi darvishona degan bir marosim bor men tushunmayman hech hech bir shariatni andozasiga bu marosimni sig'dira olmayman darvishona degan marosimni bizda o'zi harpona qilish durust emas harpona bu uyma uy yurib tul xotindan ham yetim o'g'ildan ham hammadan pul yig'ib o'rtaga osh qilib yeymiz darvishona nima edi o'zi buni oldin nima uchun qilishgan edi deb ustozlarga kattalarga murojaat qilinsa dehqon bo'lgan boy badavlat odamlar dehqonchilik oldidan mana shu yangi bahor oylarida barcha darveshona bo'lgan kambag'al faqirlarni chaqirib mehmon qilardi ekanlar ulardan duo olardi ekanlar duo qilib bering bir hosilimiz yaxshi bo'lsin deb chunki bu ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni sunnatlari ekan chunki rasulimiz alayhissalotu vassalam bir kuni og'ir bir safarga chiqib ketayotganlarida menga bari zaiflarni olib kelib beringlar deb kambag'al zaif bechoralarni chaqirib kelib ularga qarab udu udulloha an suralana allohga duo qilib beringlar bizga olloh nusrat bersin deb duo so'rovdilar o'zlari duosi qabul bo'ladigan zot kambag'al beva bechora zaiflardan duo so'rayaptilar darvishona shunaqa o'zi aslida lekin bir kuni meni darvishonaga aytdilar bir joyga darvishonami ha darvishona yo odamlardan pul yiqib harpona qilayotgan bo'lsanglar men ham pul beray yo'q ikkita uchta boy odam qilib beryapti ha yaxshi borib demak o'sha yerda amri ma'ruf qilib bersak foydalanib qolarkan degan maqsadda bordik birorta kambag'al odamni ko'rmadim azizlar hamma badavlat odamlar hamma obro'li odamlar ko'rdim kambag'alni choy tashiyotganini ko'rdim xizmat qilayotganini ko'rdim lekin o'sha joyda o'tirib gapirdim shu gapni qani kambag'allar qani darvishona qiyofadagi odamlar hamma to'q odamlar o'tiribmiz u yerda biz belimizga chorsimizni mahkam bog'lab o'sha mahalladagi kambag'allarni olib kirib shu yerda mehmon qilganimizda edi mana bu haqiqiy ehson bo'lardi mana bu hadisga muvofiq bo'lardi kambag'allik ayb emas olloh uni kambag'al qilib imtihon qilayotgan bo'lsa boyni boy qilib imtihon qilyapti ikkisi ham imtihon shundan eson omon o'tib olish kerak shuning uchun rasulimiz alayhissalotu vassalam hozirgi nasihatida aytyaptilarki ahibbal masakin miskinlarni yaxshi ko'r quruq yaxshi ko'rib qo'yma va jalishun ular bilan birga o'tir deyaptilar birga o'tirish kerak tabiatim nozik meni bular bilan o'tirmayman deb bo'lmaydi ular bilan birga o'tirib suhbatlashib dardini eshitib yordam berish kerak so'ng yana bitta nasihatlarni eslab qo'yaman aytdilarki sil qorobotik fa in qatauk dedilar qarindosh urug'ingga yaxshilik qilib qo'y agar ular sendan yuz o'girib yuborgan bo'lsa ham dedilar siylara ham qil ular sendan siylay rahmni kesib yuborgan bo'lsalar ham mana bu rasulimiz alayhissalotu vassalam nasihatlari azizlar bu nasihat juda ham uzoq nasihat edi man hozir esimga borini aytib berdim sizlarga avvalo mana shunga meni o'zimni amalda qilishligini allohdan so'rayman qolaversa siz azizlarda ham keling duo qilaylik allohim bizlarni haqiqiy nosihimiz bo'lgan muhammad sollallohu alayhi vasallamni ushbu nasihatlariga amal qilmoqlikni nasib qilsin xonadonga fayzi futuh barakoti azim bersin وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم برحمتك الله أكبر بارك الله عليكم